Тук съм според обещанието, което дадох миналата събота, че ще направя всичко възможно, за да се подноват детските проповеди. Съзнавам колко важно е това и със сигурност знам, че силата на влиянието на възпитанието е най-голямо, когато то се практикува от ранна детска възраст. Библията ни ни казва да обръщаме внимание и да учим децата, когато те станат в доста по-осъзната възраст, като например 10, 13 или 15 години. Напротив, Библията ни съветва, че трябва да учим децата от рано в Божия път, за да може те да го следват до края на живота си. Разбира се, че трябва да обръщаме внимание на децата си в нашите лични семейства, но трябва да обръщаме такова внимание и тук в църквата, тъй като ние всички претендираме, че сме едно голямо църковно семейство. И като едно такова голямо църковно семейство е съвсем логично а в него да има хора от различна възраст. И всяка възрастова група се нуждае от специално внимание, време и отношение. Такова дължим и на нашите малки приятели. Затова ще отделяме минути, които специално ще посвещаваме на децата. Много се радвам, още миналата събота сподели, че е, Кирчо Радев е, проявява желанието е, да разкаже една история. Аз съм благодарна за това. Затова сега ще го помоля да дойде тук, за да може да разкаже. Заповядай, дядо Кирчо. Ако има дечица, които желаят да слезнат тук долу, заповядайте. Аз наистина съм дядо, но преди всичко съм човек. И човек звучи гордо, само че има едно условие. Да не си български пенсионер. И сега дичи. Това са дечицата. Нали? Има ли други? Още едно дете се губи. Маги? Къде е маги? Няма. Ще дойдеш ли на детското? Не искаш. Татко ти ли не те пуска? Добре. Сега ще ви издам една тайна. Преди 20 години, когато за първ път дойдох тук в тази църква, тук беха събрани много деца и видях едно малко ангелче. Беше така около 5-6 годишно. После започна да расте, да расте и та порасна и се стана кака магия. Ето сега и сега, защото е голяма и не иска да идва при нас. А след това си намерих един друг ангел, малко по-голям, казва се Леля Вили, майче, Срещнах я в църква Запад, и я попитах дали иска да дойде при мен и да живеем заедно. И тя каза, ами да. И от тогава вече 15 години сме заедно. Е, понякога малко ме досва, ама аз си прощавам. Защото, нали, така научи нашия небесен татко. Да се обичаме и да се прощаваме. Маги, аз помаги. маги. На моята възраст, когато е бил Енох, му се е родил син Матусал. И го имаш предвид това. И по-нататък казва, и след това ходи по Бога още 300 години и не се намери повече, защото Бог го взе. Така, дечица, и ние чакаме да дойде нашия небесен татко и да навземе. Чакам с нетърпение този момент. Сега ще ви разкажа една история за едно момиченце. Маги се казва. Когато била тя на 6 годинки, имала от всичко, което притежавала, най-много обичала герданчето от перли. Те били фалшиви, но тя никак не се притеснявала. Навсякъде ги носила със себе си но много обичала и своя татко. И сега ще ви задам един въпрос. Вие обичате ли вашите татковци? Силно. Обичате ли ги? Ето, Ромео най-силно. Тя много обичала да се играе с него, но за съжаление неговата работа била такава, че той много често пътувал. Понякога по два, по три дни го нямало. Но тя си спомня един случай, когато той трябвало да отсъства цяла седмица. Много трудно минало това време, но когато се върнал бащата, значи такава игра паднало, целия следобед биле заедно, вече се стъмнило, пишли да вечерят, и когато дошло време за лягане, таткото е дигнал на ръце, занеса в нейното легло и казал, маги, ще ти задам един въпрос. И е попитал, ти обичаш ли ме? Тя казала, о, да, татко, много ти обичам. От всичко повече те обичам. Тогава да, той задал още един въпрос – повече от перлите ли ме обичаш? Би ли ми ги подарила? И тогава тя, о, татко, не мога, много ми са скъпи, много ги обичам. И таткото е казал, добре, маги, разбирам. Целунала за лека нощ, обаче тя не можела много време да заспи, разсъждавала върху това, което е казал нейният татко. По едно време спала, много късно било, сутринта като се събудила, таткото вече бил на работа и тя се е мислила, мислила какво да направи, как да постъпи и когато таткото си дошъл от работа, оставил си куфърчето на една страна и седнал на един стол. Тогава Маги отишла, пригърнала го и казала, татко, Обичам те повече от перлите. И му ги подарила. Той много си зарадвал и казал, благодаря ти, моето дете. Ето това очаквах от тебе. Тогава станал, взимал си куфърчето, отворил го, изкарал отвътре една малка котийка и казал, маги, за теб имам подарък. Тя взима кутийката, отваря я и изведнъж ахва направо онемява. Вътре, представяте ли си какво е имало? Едно герданче от перли, само че истински този път биле. Както таткото на маги е подарил истински перли, така и нашия небесен татко винаги ни подарява истински неща. Нали? Обградилна е с неговата божествена любов. Имаме нов дом на небето. И най-важното, че ни е дал безплатен билет за небето. Въпреки, че някой тук ни годува, де че влак е много друсал, но ние ще пътуваме. Нали така? Няма да се отказваме. Времето няма. Когато отидем, важното е да сме там. Това беше историята за маги. Благодаря ви, че ме слушахте. Мамо, ти много добре готвиш. Може ли и аз да направя нещо вкусно днес? Скъпи майки, чували ли сте този израз? Или татя, бе, толкова добре караш колата, а, искам и аз така да се науча да, да карам. Татковците предполагам, че сме го чували с а, тези от нас, които имат по-големи дечица, които са така горе-долу в зряла възраст. Мисля си, че по целия свят, и не само аз си го мисля това, децата наблюдават нас, родителите, и се опитват да копират онова, което виждат във всеки един от нас. Всяка сутрин те, малките деца, започват, модела, започват не си по модела, който виждат или който се появява пред тях. Начина по който ние се отнасяме, нещата, които ние вършим, нещата, които ние споделяме или правим – те се копират веднага от нашите деца. Ние ставаме модел за нашите деца. Милата събота разгледахме каква беше Божията мечта за нашите деца. Спомняте ли си каква беше тя? Не беше отдавна. Миналата събота разгледахме една тема, свързана с Божията мечта и за това как Бог иска младите хора и децата да бъдат Негови свидетели, да бъдат Негови деца, Негови ученици от една страна, но в същото време нямаше как да си затворим очите през статистиката, която ни посочваше, че 64% от младите хора на или около 20 годишна възраст напускат църквата, напускат Божието семейство. И не на последно място имахме един призив от Божия страна, в който той ни казваше, че ние носим отговорността да създаваме ученици от нашите деца. Нашите деца да стават негови ученици. Много и различни мнения има за това как едно дете най-добре се учи, най-добре възприема. Има достатъчно, достатъчен брой статии които, а, и книги, които а, са написани, подготвени от различни педагози, психолози във връзка с а, възпитанието на децата ни. Някои от тях защитават едни и същи позиции, по други въпроси а, те си противоречат. Определен брой родители, християни, прибягват към такива консултации, към такива материали, към такива книги, с цел наистина да дадат най-доброто възпитание на своите деца. Но понякога, като че ли вслушването в Божия глас, в Божиите съвети, в Божието напътствие, възприемането на Божия модел за възпитанието на нашите деца е най-добрия както за тях, така и за цялото общество, в което живеем. И днес бих желал да спрем нашето внимание, днес бих желал да спрем нашето внимание именно на този модел, който Бог ни предлага в книгата Второзаконие и там 6 глава. Второзаконие 6 глава от 4 до 7 стихове. Слушай, Израилю, Йова нашия Бог е един Господ и да възлюбиш Господа Твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила. Тези думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти и на тях да учиш прилежно чадата си и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. Всъщност, тези думи са част от известната, известната а, юдейска Шма Израел или слушай Израилю, това, което Господ Твой Бог иска да ти каже. Всъщност тези думи всеки ден се изричат в еврейските семейства, както в отделното семейство, така и в техните богослужения два пъти дневно. Защото Той, Бог, е единствения Бог и е само Той, вечно съществуващия. Кои са средствата, които могат да ни помогнат да съхраним от една страна, от друга страна да поддържаме вярата в нашите сърца и в нашите семейства. Кое е нещото, което може да ни помогне, може да допринесе наистина вярата ни не само да бъде съхранена, но и тя да бъде предавана напред. Ако погледнем и се върнем на 6 и на 7 стихове, откриваме тези две основни неща. От една страна размишлението, което трябва да съществува, и от друга страна предаването на онова, което Бог е записал в това Слово. Понякога като родители допускаме една грешка, че ние очакваме от нашите деца те да бъдат Христовите ученици, а в същото време самите ние в определени моменти не сме такива. Най-напред самите родители трябва да бъдем ученици на Исус Христос и не на празно. Този пасаж започва именно с тази идея, насочен към нас, родителите. Да възлюбиш Господа, твоя Бог. Един термин, един израз, който обикновено подсказва идеята за едно желание, а за една привързаност към този небесен баща – аз трябва да го познавам, за да го обикна. Ако не го познавам, няма как, няма как това нещо да се случи. Аз трябва да изпитвам влечение към него. Отношението на, на вярващия човек към Бога всъщност се основава точно на, на любовта. В основата на нашите взаимоотношения е любовта и не на празно. В първото си послание Йоанн пише следните думи. Първо Йоаново и там четвърта глава, 19 стих, той казва, ние любим Него, Бог, защото първо Той възлюби нас. Това е основата на нашите взаимоотношения. Любов от страна на Бога, но трябва да има и такава от наша страна към Него. Да възлюбиш Господа Бога. Как? Как да възлюбя Господа, моя Бог? Единствения онзи, който е самосъществуващ, вечния, непреходния. Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си левав или сърце. Какво се има предвид с цялото си сърце? Обичате ли от сърце човека до вас? Вашия съпруг, съпруга, вашето дете? Какво означава да обичам някой? Обичам и работодателя ми, защото той ми осигурява заплатата. Нали. Обичам учителката, която ми пише добра оценка. Нали, и това може да кажем, че, че е обич. Но интересна е идеята, която текста ни кара, върху която текста ни кара да се замислим. И това е, че с всичките си мисли и с всичките си чувства ние трябва да възлюбим нашия небесен баща. Ако отворим книгата Изход, Изход 31 глава и там 6 стих четем втората част. Аз сложих мъдрост в сърцето му, не сърцето като един обикновен човешки орган от нашето тяло. Няма как това сърце, физическото ми сърце, от месо да обича. Но Бог има предвид с цялата ми същност, с всичките ми чувства, с целия ми мисловен процес, който се развива в мене. С цялото си сърце с цялата си нефеш или с цялата си душа, която освен, че означава принципа на живота във всеки един човек, тя включва нашите апетити, тя включва нашите желания, т.е. онова, което сме ние, онова, което ни привлича. В книгата Еклесиаст, 6 глава, един текст, който отново не говори за душата, какво прави тя, каква е тя – книгата Еклесиаст и там 6 глава, 7 стих. мадреца е записал, всичкият труд на човека е за устата му, душата обаче не се насища. Тоест, душата като такава, която като че ли има някакви потребности, като че ли има някакъв апетит и ето на не се насища. Да възлюбиш Господа Бога с цялото си сърце, с цялата си душа, и с всичката си сила. Маот. Тоест, онова, което си като човек, онова, което придобиваш през целия си живот. Всичките неща, които натрупваш около себе си. С всичко това да обикнеш Бог. Тоест няма нищо, което е изключено в нашата любов към Бога. С цялата наша същност, цялото наше творение, не само физика, психика, духовност, да възлюбя Господа, моя Бог. Тези думи да бъдат къде? В тази свещена книга, да, те са тук. Спомните ли си какво ни казваше текста? Тези думи да бъдат в сърцето ти. С други думи, Исус има една вест към нас. Бъди ученик. Ти трябва да бъдеш мой ученик. Ти трябва да имаш една такава лична връзка с мене. Тоест, начина ми на живот, моето поведение да показва, че аз съм новия човек, че аз съм новото творение, че аз съм онзи, който съм духовният човек, а не естествения човек, за който и апостол Павел говори. Тогава, когато, тогава, когато, и единствено тогава, когато ние като родители станем ученици на Исус Христос, станем Божи ученици, едва тогава ще можем да учим децата си да бъдат такива. Седми стих, ние четем онова, което при малко прочетохме и на тях, на тези думи, да учиш прилежно чадата си, децата си. Обикновено когато човек иска да даде религиозно възпитание на детето си, какво може да направи? Има ли пред себе си альтернативи, които да следва? Искам детето ми да се запознае с това, което Бог казва в Същеното Писание. Какви стъпки или какви действия мога да предприема, за да осигуря на моето дете това възпитание? Моля? Личния пример, добре. Друго? Освен личния пример? Замислили ли сте се как можем да дадем на децата си едно такова обучение, ако щете, образование, една такава насока? Как моето дете, как нашите деца да разберат, че онзи, на който аз съм ученик, онзи, на когото аз служа, той иска и моето дете и то да бъде негов ученик, негова ученичка. Кои са начините и методите, по които можем да направим нашите деца такива? Четейки свещеното писание, откривам два основни. И това е от една страна личното семейство, физическото семейство, от друга страна цялата общност църковното голямо семейство. Но, четейки тези стихове, ние виждаме, че те са адресирани директно и конкретно към отделната единица като семейство. Мъжа, жената и детето или децата, които са им подарени от Бога. На тях да учиш. Един много интересен термин, който а, всъщност означава наточвам, остря, наострям, изострям, усилвам, засилвам. Какво ви говори това? Това е едно проницателно врязващо се учение, което трябва нашите деца да възприемат. Отваряйки книгата Псалми, на много места откриваме тази идея. Книгата Псалми, 64-ти псалм, и там стих 3 четем, които острят езика си като меч не само ножовете, не само металните пособия могат да бъдат изострени и наточвани. Които острят езика си като меч и е употребена същата тази дума. Да учиш на тях децата си. Да изостряш, да наостряш, да наточваш, да усилваш, да засилваш. Как? Прилежно. Какво означава не само да ги уча, но и то прилежно. Тази дума пък идва от а, друг глагол, който означава повтарям, обхождам. Да ги уча или да изострям, да наострям, повтаряйки. Ако трябва да се заточите нож, какво правите? Може да не го правите, отивате и купувате нов. Но тези от вас, които използвате този древен метод, заточването на нож, домакинството. Някои от домакините съм ги виждал, вземат два ножа и започват един в други търкат, но не веднъж тръквате и край ножа е наточен. Или може да използвате шмиргел, може да използвате и други технологии, но се прави нещо, което се повтаря и повтаря, един постоянен и много старателен начин, за да можем да постигнем определената цел, към която се стремим. Същото нещо и същата идея Бог отправя към всяко едно семейство, желаящо тези думи на Вечната книга да бъдат запаметени в нашите или от нашите малки деца. На тях да учиш прилежно, прилежно да изостряш постоянно тяхното внимание, постоянно с един старателен начин, за да ги направим да разберат това, което Бог има като вест към всеки един от тях, като всяко едно от тях. Може би това наистина е трудна и а, една задача, която изисква много търпение, много постоянство, силна воля, понякога лишаване от наша страна от определени неща. И Бог продължава след тези думи на тях или на тези думи да учиш чадата си прилежно, когато седиш къде? В дома си. Не знам колко от нас родителите прекарваме така, седейки време в домовете си. Колкото и малко да е то, аз съм убеден, че прекарваме. Но какво правя тогава, когато седя в дома си? Не искам да ми давате на мен отговор. Защото Бог ни предлага тази прекрасна е, картина, този прекрасен шедьовър и модел за възпитанието на нашите деца, за да могат те наистина да станат негови ученици. Какво правя тогава, когато си стоя в къщи? Може да гледам телевизия, може да работя на компютъра. Но интересно е, че Бог казва, когато седиш в дома си, използвай това време, за да учиш детето си на тези думи, които днес ти заповядвам – Познавам семейства, в които а, обичайните теми, които се дискутират, сядайки в дома, това са или бизнес, или а, новите стоки, а, или а, промоциите, които са по магазините. Присъствайки на няколко такива срещи, когато се започнеше да се говори за нещо свързано с Библията, за определен въпрос, се получаваше една караница между отделните личности в семейството. Всеки ставаше и се отиваше в неговата стая. Трябва да ви кажа, че а, може човек само да преглътне или да изохка в един такъв момент. А защото, а защото Божието Слово ме кара да се замисля какво правя тогава, когато стоя в моя дом с моите деца. Не казвам не гледайте телевизия, не работете на компютрите. Не казвам не си вършете домашните и семейни задължения. Но Бог обръща нашето внимание, когато сме в дома, че Той ни поверява специалното време, в което да учим нашите деца, да изостряме тяхното внимание, да постоянстваме в тяхното възпитание. Времето на трапезата може би е време, в което ние можем да изслушаме нашите деца, да се запознаем с техните проблеми, а не да си кажем, хайде по-бързичко, защото трябва да, да тръгваме, трябва да вършим някаква работа. Можем да отделим време, в което да имаме нашето домашно богослужение. Няколко минутки за песен, за молитва, за разказване на някоя библейска история. Трябва да ви кажа, че никога не мога и няма да забравя точно тези минутки или тези часове в семейството ми, когато като малки с брат ми сме стояли в дома си, получавани от нашите родители точно по един такъв прекрасен начин. И тогава тези неща наистина се врязват в ума, наистина се запечатва в съзнанието. Съзнанието се изостря до такава степен, че малкото дете, невинното детенце в един момент – си казва, Господи, аз наистина те обичам, защото сега те опознах. Ти си мой небесен баща. Говорете за Бог, когато сте в дома си, когато ходите по пътя. Е как да говорим на нашите деца за Бог и за това, което Той е направил за нас, за това колко много ги обича, тогава, когато пътуваме в а, този а, силен а, трафик, в който постоянно си на штрек, някой да не те блъсне, някой нещо да не се случи с колата ти. Трябва ли дори тогава да отделяме време, за да можем наистина да предаваме Божията чудна благодат и на нашите деца? Как това може да се реализира в живота ни? Разбира се, това означава да бъдем религиозни и да сме християни навсякъде, не само в църквата, не само в семейството, а дори и там на улицата – дори и там, когато вървим пеша, дори, дори тогава, когато пътуваме с кола или сме в влак, в автобус, можем да разказваме на нашите деца за Божите чудни творения. Можем да, да пеем песни за прослава на Неговите творения или на Него самия. Това е чудесно време, в което можем да учим нашите деца но онова, което Бог иска да предадем като вест към тях. На тях да учиш чадата си в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш. Когато лягаме, какво обикновено правим? Слагаме децата си да легнат, бързо заспивай, защото утре те чака училище, детска градина, занимания, ангажименти. Може би и ние като родители от забързаното и претоварено ежедневие с нетърпение очакваме те наистина да затворят очи и ние да можем да си свършим някаква друга дейност, която все още не сме успели. Но Бог казва, когато лягаш, да учиш децата си. Не мога да им кажа, лека нощ, Бог ви обича. А Бог ми казва, когато лягаш, имай време, защото да го научиш, когато лягаш, не става лека нощ, Бог те обича, приятни са неща да имам това време, в което да го уча. Да имаме нашата вечерна молитва, ако щете. Да им разкажем някаква интересна история, свързана с библейски герой или с това, което Исус Христос е направил. Отново ви казвам от личен опит, че повечето библейски истории, които днес все още помня, са ми точно от онези детски години, когато вечерта лягайки с брат ми, нашите родители са били до нас. Не, че са били безработни, не, че са нямали ангажименти и работа, а са искали да ни предадат тази вест. На тях да учиш чедата си, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. Много интересно – като че ли не е достатъчно само когато лягаме да учим децата си, а сега Бог иска и от нас като родители, и когато станем, дори тогава да учим нашите деца на всичко това, което Той, той не оставил в свещеното писание. Защо? Виждали ли сте или присъствали ли сте сутрин в семейства, в които хората се събуждат Единия просто спал или на криво, или казва, както казваме, потънали са му гемиите. Другия изобщо не си отваря устата. Детето е там някъде и то забързано нещо прави. А защо е важно сутринта? Сутринта, сутрешните часове, да учим децата си на тези Божии думи. Ами защото по този начин целият им ден се осмисля. И ако ние не го започнем по този начин и не дадем този тон в сърцата, в душите на нашите деца, няма как този ден да бъде наистина като едно благословение за тях. Моля се да не пробеляваме това време, което Бог ни дава. Учител или убиец – не бих желал да поставям аз критериите, кой от нас какво прави и как го прави. Но Божията вест към мен и към всеки един от нас като родители днес е, че ние имаме една отговорност, а че нашите деца имат една необходимост. И ако ние като техни родители не извършим нашата отговорност, тази тяхна необходимост ще бъде запълнена, но може би от нещо друго, а не от онова, към което Бог иска да ни използва. Божия модел за превръщането на децата в негови ученици започва още от дома, още от нашите семейства. Знаем ли като родители как да направим децата си Божи ученици? Има семейства, в които децата желаят това, а пък родителите не са заинтересувани. Милата събота ви съобщихме, че след няколко седмици тук в нашата църква стартираме този проект КИТ. Един проект свързан с обучението на родителите, направено за семейството, фокусирано върху децата, защото в крайна сметка идеята е не само ние да бъдем Христови ученици и само ние да бъдем спасени, но децата, които Той ни е подарил – и ни подарява и ще ни подарява. Те също да бъдат Негови ученици. За да можем да бъдем част от това огромно и прекрасно семейство, което Бог иска да спаси и да вземе на небето. Ние видяхме и в мисионските минути онова, което като църкви в град Пловорив можахме да осъществим и реализираме това, нито е началото, нито ще бъде края но се надявам не само с нашите молитви да работим, наистина нашите деца да осъзнават онова, към което Бог ни призовава. И ние като родители да живеем този живот, да бъдем един добър модел за всеки един от тях, за всяко едно от тях, от нашите деца. Използвам случая а, да ви съобщя, че следващата събота клуб Приключенец продължава своята дейност – вече имаме такъв клуб в нашата църква. И всяко едно дете на възраст от 6 до 12 годишна възраст може да участва. Отново време, в което не само ще си рисуват а, интересни картинки, а време, в което ще имат своите библейски занимания. Време, в което можем да поканим или да доведем не само нашите деца, може да поканите децата на, на ваши приятели, на ваши колеги, за да може техните деца наистина да получат едно такова добро възпитание – и добро опознаване на Бога. Нещото, към което книгата Второзаконие, 6 глава, насочва нашите мисли. Бог да ни благослови да бъдем едни истински Божи ученици, а за да правим от нашите деца Негови ученици. Е желанието ми е за всички нас. Амин.